Müsabim Əbubəkir məscidi dini icmasının imam cəmaatı Qamət Süleymanovdur. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Sağ olun. Təbii ki, bugünkü söhbətimiz dini cərəyanlarla bağlı olacaqdır. Hazırda Suriyada yerli medianın məlumatına görə, Suriya mediasının məlumatına görə çoxsaylı Azərbaycanlılar döyüşür. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, insanları Suriyaya aparan nə olubdur? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vahdə və salatu və salamu alə məllə nəbiyyə və adamə bəd. E, təbii ki, bunun səbəbləri var. Səbəblərdən o, burada ola bilər fikirdir. İnsan yaddan çıxartma lazım deyil ki, müəyyən fikirlər var İslam adına, İslam pərdəsi altında. Məsələn, cihad cəmatı. Bu cəmatın fikri odur ki, harada cihad olsa, ora getmək və iştirak etmək lazımdır. Əgər gedmirsənsə, hətta özlərini qeyri-müsəlman sayırlar. Və məqsəd də elələri var ki, məsələn, gedib orada ölmək istəyirlər, şəhid olmaq istəyirlər. Elələri var ki, məsələn, müəyyən bir problemlərdən qaçır. Ailədə və ya başqa bir, nəsə böyük bir problemdən qaçır. Eləsi var ki, məsələn, <clears throat> sadəcə hissiyyata uyur. Məsələn, oradakı o hadisələri görür, uşaqların ölümün, qadınların ölümün bir kömək məqsədi ilə gedir. Yəni, o gedənlər cürbəcürdür. Təbii ki, bu səbəblərdir bəziləri. Azərbaycanda ümumiyyətlə sələfilər var, ixvanlar var, xəvariz cəmaatı var, e, cəmaati təkvir, əl, hicrət var, cihad cəmaatı var. Bunlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Ölkənin hansı bölgələrində yayılıblar və daha çox hansı meyillər çoxdur? Təbii ki, əsas sələfi cəmaatıdır. Yəni bizim biz buna mənsub cəmaatıq. Sadəcə e, qeyd etdiyiniz cəmaatlar da var, dəstələr. Onlar Məsələn, müsəlman qardaşları, ixvanul müslimin. Tərcüməsi müsəlman qardaşlardır. E, sonra həmçinin cəmaatül təkvir vəl hicra, sonra cihad cəmaatı. E, təbii ki, bunlar e, ümumilikdə götürəndə hamısı müsəlman qardaşlarının bir partiyasından çıxan bir dəstələrdir. Hamısı bunların ixvanul müslimin qeyd olunur. Sadəcə bu cəmaatü təkviri var, hicra, cihad cəmaatı Bu, İxvanın müsəlman qardaşlardan, İxvanın müslimindən çıxan cəmaatlardır, dəstələrdir. Bunlar da əsas da e, siyasi hərəkatlardır. Siyasi hərəkatlar. Məsələn, İxvanlar özləri neçə şey bölünüblər. Bəziləri, məsələn, parlamentlə e, girməklə və s. və s. siyasi dövlətdə, yaşadığı yerdə oranın qanunlarla e, hökumət, hakimiyyəti e, ələ keçirmək istəyirlər. Bəziləri, məsələn, e, ixvanların bir növü, məsələn, hansı ki təkfir cəmatı da onlardan çıxıb, e, təkfir cəmatı əsasən qeyd etmək olar. Onlar məsələn sərt mövqeyə tutublar, hakimiyyəti devirmək kimi. Məsələn bəziləri cihad cəmatıdır, yenə onlar e, həmən fikirdədirlər, oxşar fikirdədirlər. Düzdür, e, fərq var aralarında olsa belə, lakin ümumi kök birdir. Təbii ki, sələfilər onlardan tamamən fərqlənir. Sələfi cəmatı siyasətə qarışmır. Yəni məsələn həllin e, hakimiyyətə qarşı çıxmaqda görmür və ümumiyyətlə e, qeyri-müsəlmanlara və həmçinin hətta müsəlmanların özlərinə münasibətləri sərt deyil, sərt deyil təbii və bu bəzi fərqlərdir. Yəni, bunlarla sələflərin fərqi ondan ibarətdir ki, digər qruplar şəriət dövləti yaratmağa dünyada tərəfdardılar, e, sələflər isə yəni dünyəviliyə bir növ daha yaxındılar. Yəni Azərbaycanın qanunvericiliyinə e, konstitusiyasına daha yaxındırlar. Çünki Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, din siyasətdən ayrıdır. Yəni, indi Azərbaycanda bax, imam cəmaatlar var müxtəlif bölgələr üzrə. E, e, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə qərarlarında bunlar da əksini tapıbdır. Azərbaycanın hansı bölgələrində daha çox, yəni bax, belə meyilli insanlar çoxdur? Bilirsiniz, hakimiyyətə gəlmək hamısının çoxsunun arzusudur. Hətta məsələn, siyasi hərəkatlar var ölkənin içində. Onlar da açıq aydın bildirirlər ki, bax, hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Həmçə dinlalların içində də təbii ki, onlara oxşar var. E, yəni, əsas e, məqsəd e, hakimiyyət olurlarda. Yəni, sələflərdə əsas məqsəd hakimiyyət deyil. Yəni, əsas məqsəd odur ki, insanlar yalnız Allaha ibadət etsinlər və ona şərik qoşmasınlar. Bu da bütün peyğəmbərlərin dəvəti bu olub. Çünki peyğəmbərlərin həyatlarında, hər bir peyğəmbərin həyatında, düzdür, Allah subhanətələ bizə onların hamısına xəbər verməsə də bəzilərinə xəbər verib. Biz görürük ki, o heç bir peyğəmbər hakimlə işi yox idi. Hətta Musa aleyhissalam o cür böyük peyğəmbər ə, e, öz qövmü ilə çalışırdı, hakimi tərk eləmişdi. Hətta Allah təala ona dedi ki, ged onun yanına, ona danış, lakin mülayim danış. Mülayim danış. Və sələfilər əsasən çalışırlar peyğəmbərlərin yolla getsinlər. Həm hər bir məsələdə, xüsusən də dəvətin üslubunda. Təbii ki, bu müasir cəmaatlarda bu şey yoxdur. Yəni bu e, fikir və ya bu üslub yoxdur. Onlar sərt mövqeyi tuturlar və əsas problemi hakimi, hakimdə görürlər və bu da onların azmaqlanmalarına təbii ki, səbəbdir. Amma müəyyən deyim ki, müəyyən bir rayonda bunlar çoxdular, azdılar, o qarışıqlıqdır. Elə rayon var ki, məsələn, orada heç yoxdur onlar. Elə rayon var ki, məsələn, orada heç yoxdur. Amma elə rayon var ki, ola bilər bəzi e, az bir şəkildə ola bilsin. Yəni onlar belə kütləvi şəkildə yoxdular. Cinayət işləri, hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmaları, məhkəmələr göstərir ki, bunlar əsasən Sumqayıt və ölkənin şimal regionlarında daha çox yayılıblar. Yəni, bax bununla bağlı, bu sünni icmalarının ənənəvi yəni, ərazilərində daha çox yayılıblar. Sünnilərlə münasibətdə bunlar necədir, şiələrlə münasibətdə necədir? Gələcəkdə dini icmalar arasında qarşı durmalar mümkün ola bilərmi? Təbii ki, onlar çox sərtdirlər, nəinki şiələrlə, hətta sünnilərin özlərlə. Hətta yəni bizimlə özünüz də bilirsiniz ki, e, 2008-ci ildə avqustun 17-də bizə də hücum elədilər. Namaz qılan yerdə, səcdədə bizə qumbara atdılar. Əgər bunlar bizi qəbul eləmirsə, qaldı ki, başqalarının. Fərqi yoxdur, sünni olsun və ya şii olsun. Ona görə onlar ümumiyyətlə özlərindən başqa başqa müsəlmanlara çox sərtdirlər. Yəni hətta bəzi növləri onların e, qeyri-müsəlman sayırlar və hər şeylərini də halal görürlər. Onlar əslində qısa xülasə desək, onlar quldur dəstələridir. Çünki onlar oğurluğu, e, e, cəmaat şəklində basqın eləmək və s. Bunlar, onlar bunu dindən görürlər. Onlar bunu caiz görürlər, insanları öldürməyi caiz görürlər. Din pərdəsi altında. Onlar əslində belə xülasə qeyd etsək, qısa desək, onlar qısa-qısa quldur dəstələridir. Bəs, Bəs Azərbaycan insanının belə bir dəstələrdə birləşməsinin siyasi, sosial kökləri nədir? Təbii ki, bu daxili ola bilər, daxili səbəblər var, xarici səbəblər var. Birinci, e, daxili səbəblərdən dey dey deyim ki, imkansızlığı xeyr. Yəni, e, ola bilər imkanlar da olsun onların arasında. Yəni, bu imkansızlıqla bağlı deyil. Bəzilər düzdür bunu imkansızlıqla bağlayırlar, bu səhv fikirdir. Yəni, ola bilər imkanlı da olsun onların arasında yəni narazılıq, ümumən narazılıq dövlətdən, cəmiyyətdən, dünyadan, dünyada gedən proseslərdən, onlar əsasən o məsələləri qabardırlar ki, öz tərəflərinə çəkmək üçün o məsələlərdən istifadə edirlər. Məsələn, göstərirlər o, olan müharibələri, orada ölən uşaqları, orada ölən qadınları. Yəni, xilas edilsək, emosiya üzərində qurulmuş dəstələr namısı, e, hissiyyat üzərində qurulmuş dəstələrdir. Və dəvətləri də əsas Yəni, bu istiqamətdə gedir. Ölkənin dini rəhbərliyinin, yerli əhalinin marifləndirilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Çünki e, sübut var, yəni təcrübə də var, ümumi görünüş də var. Bunlar gedirlər, orduya qarşı döyüşürlər. Təbii ki, dəstələr orduya qarşı qalib gələ bilməzlər və mümkün də deyil. Yəni, dünyada böyük-böyük üsyanlar olubdur heç bir üsyanlar dövlətlərə qalib gələ bilməyib. Elə Şimali Qafqazı götürək də, yəni Çeçenistan bir misaldır. Və belə bir halda marifləndirmə, ölkədə marifləndirmə işləri necə gedir? Çünki dövlət büdcəsindən çoxsaylı təşkilatlar, hökumət təşkilatları bununla bağlı maliyyə vəsaitləri alırlar. Dövlət qarşısında, cəmiyyət qarşısında öhdəlikləri var. Bilirsiniz, demək olar ki, çox zəifdir. Bəlkə də xüsusən radikallığa qarşı marifləndə sıfır səviyyəsindədir ölkədə. Çünki yeganə meçid ilə Abubəkir meçidi, hansı ki, bu işi görürdü, ona görə zərbəni elə aldı özünə. Yeganə meçid idi ki, məhz bu istiqamətdə böyük görürdü. İndi o meçid də saat hal-hazırda bilirsiniz ki, bağlı deyil olmasa da məhdudiyyət qoyulub, çox az həddə adam icazə verilir, ancaq icmanın üzvləri və e, deyim ki, başqa meçidlər və ya hansı bir təşkilat bu işlə marifləndirmə görür, o sıfır səviyyəsindədir. Həm də bilirsiniz, onları bizdən yaxşı heç kəs tanıya bilməz. Biz bilirik o müalicəyə bunu necə eləyək və hansı fikirləri necə fikir çıxardaq ki, olan fikrin qarşısında ki, onlar qani olsunlar bundan. Təbii ki, onlar e, bu gedən proseslərdən ibrət almırlar. Özünüz də görürsünüz ki, birinci Çiçenistanda başladı. Onlar istədilər ki, orada İslam dövləti qursunlar. Bu İslam dövləti qurulmadı. Sonra məsələn İraqda həmçinin və ya Libiyada həmçinin, e, həmçinin başqa ölkələrdə, indi Suriyada da həmən vəziyyətdir, Afqanistanda da həmçinin. Lakin onlar bunu başa düşmək istəmirlər. Onlar bunu görmürlər. Biraz e, e qavrama və ya anlayışları biraz o cəhətdən onlarda zəiflikdir. Və təbii ki, onların bu e, zəifliyindən, bu dünya görüşündən müəyyən qüvvələr var, onlar istifadə edir. Müəyyən şəxslər və ya qüvvələr, təşkilatlar. Siz qeyd etdiniz ki, bu qrupların bir hissəsi parlament yolundan hökumətə təsir etmək, cəmiyyətə təsir etmək fikrindədir. Azərbaycanda necə siyasi partiyalarda təmsilçilikləri, parlamentdə təmsilçilikləri belə bir cəhd olubdumu? Ümumiyyətlə varmı? Yox, demək olar ki, hal-hazırda belə bir cəhd yoxdur. Çünki müsəlman qardaşlar, o, məhz o qeyd etdiyim o qol, hansı ki, Xümanov Müslümin, onlar Azərbaycanda çox zəifdirlər. Yəni, o səviyyədə deyirlər ki, artıq e, siyasətə e, təsir eləsinə daxildə. E, amma proses var, yəni onlar var, dünyada var. Baxmayaraq düzdür, Misirin, bilirsiniz ki, Misirdə bu yaranıb bu təşkilat. 1928-ci ildə Həsən İmranə tərəfindən. Misirdə hal-hazırda bu yaxınlarda o təşkilatı qadağan etdilər. Yəni terror təşkilatı kimi qəbul etdilər məhkəmə yolla. Amma o məsələ heç də dəyişməyəcək. Təbii ki, onların təsiri var, olacaq. Çünki o İxvan Müslimini bağlarlar təşkilatı, təşkilatı başqa adla da, başqa e, yerdə də açma olacaq. Yəni, bu məsələnin həlli olunacaq. Ancaq Azərbaycanda onlar olsa belə, e, onların bir növü, e, mülayim növü, İxvan Müslimin xavariclərin mülayim növüdür. Lakin onlar elə qüvvədə deyirlər ki, təsir eləsinlər siyasətə və ya harası girsinlər xəvarislərdən söhbət saldınız. 2007-ci ildə siz müsahibənizdə bildiribsiniz ki, Azərbaycanda 500-dən çox radikal xəvariz var. Bunların sayı artır, azalır. İndi vəziyyət necədir, situasiya necədir? Təbii ki, bunların halı, sayı az, azalmaq yox, çoxalır. Çünki bilirsiniz, ə, e, əks təbliğat yoxdur. Əks təbliğat yoxdur o radikal fikirlərə qarşı və həmçinin ə, e, ə, e, dünyada gedən o hadisələr, təbii ki, onlar onlarda çox məharətlə istifadə edir, o cür alladırlar cavanları. Bu gedir, bunlar getdikcə bu dünyada bu proseslər, bu ölkədə bu marifləndirmə, xüsusən də bu radikallara qarşı fikirlərin vurulması, e, hərəkət, bu hərəkət olmayınca, təbii ki, bunlar artmaqda davam edəcək. Bunlar artırırlar. Bunlara səbəb əsas, yəni bir var fikir, başa düşülən ideya, bir yolun yolcusudur, gedir. Amma digər tərəfdən həmin o, e, deyək ki, silahlı qarşıdurmada iştirak edən Azərbaycan vətəndaşlarının ailələrinin, atalarının, valideynlərinin, qohumlarının yəni müsahibələrini mən oxumuşam. Onların əksəriyyəti kasıb cəmaatdır. Yəni məşğulluq olmayan cəmaatdır. Sizin necə hesab edirsiniz? Yəni, ölkədə məşğulluq artsa, e, yəni, yerli hakimiyyətdən narazı insanlardır, görünür çoxu. Bax, bu hakimiyyət, cəmiyyət münasibətlərində bir islahatlar olsa, bunların sayı azalar, artar, yoxsa istiqamət necə dəyişə bilər? Təbii ki, bu azalar. Azalar çünki o fikrə düşməyin səbəblərindən də biri işsizlikdir. Yəni, adam işsiz olanda bilmir neynəsin, oturur, nəyə gəldi, qulaq asır. Yox, sözlə də ayrı bir məsələ görürsünüz, allanır. Təbii ki, bu iqtisadiya təsir eləyir. Düzdür, əsas o da olmasa da müəyyən qədər təsir eləyir. Müəyyən qədər təsir eləyir və özünüz də görürsünüz ki, nəticələrə. Digər bir cəhətdən, başqa bir istiqamətdən yanaşaq. Bax, bu qədər insan indi Azərbaycandan Suriyaya gedibdir, təbii. Və e, Suriya mediasının, sosial mediasının məlumatları da var, videoları da var, orada döyüşlərdə də adlar da çəkilir və ilaxıra danışıqlar da var. Görünür ki, bu Azərbaycanlılar çoxdur orada. Bu insanları bu ölkədən Suriyaya göndərən, sərhədləri keçirdən, sonra bunlara pasport alan, bunlara məvacib verən, yol pulu verən, ərzaqla təmin edən ölkədə kimlərdir? Yəni, belə bir şəbəkə, belə bir icma varmı? qruplaşmış bir icma ol olması mümkün deyil. Çünki bu boyda sərhəddi keçir, özü də bir qism insan deyil, qrup, böyük qruplardır bunlar. Bəli, təbii ki, bunu açıq şəkildə təbii ki, bu yoxdur. Açıq, ola bilər gizli şəkildə öz aralarında bu olsun, öz aralarında. Çünki hətta gedənlər də, hətta gedənlər də oradan məsələn müəyyən xəbərlər göndərirlər ki, burada yaxşıdır, bizə ev veriblər burada. Biz bir dənə suyu puluna alırıq, belə yemək və hər şey. Görsən ki, orada müəyyən təşkilatlar var, onları yerləşdirirlər orada. Amma bu təşkilat açıq şəkildə deyil ölkənin daxilində. Ölkənin daxilində ola bilər fərdi olsun. Lakin yenə deyirəm, o şərt deyil ölkənin daxilində olsun. İnternet yolundan onlar əlaqə saxlayırlar. Və yaddan çıxarmaq lazımdır ki, çoxsu da demək olar ki, Türkiyədən gedir. Amma hökumət orqanlarına bunların əlaqəsi olması mümkün deyil. Bilirsiz, e, bu qədər insan keçir. Bilirsiz, indi tutaq ki, biri Türkiyəyə gedir. Bu hökumət hardan bilir ki, bu hara gedir? Dəqiq. Hər kəsdən soruşma olmur axı, sən hara gedirsən və s. Bu biraz ona görə bu da çətin prosesdir, bunu qabağına almaq. Lakin hətta lap Türkiyədə bağlı olsa, bu yol tapılacaq. Yol tapacaqlar, gedəcəklər hardansa Rusiyadan və ya başqa ölkələrdən bu Bu böyük bir problem də özü də indi də bilirsiniz ki, bu hara getmək çox rahat e, Amma sülh insanı birbaşa müharibəyə girə bilməz. Bunlar müəyyən bir məşq keçməlidir, ki, hazırlıq keçməlidir. Təbii ki, onlar Bunların əslində, məşq bazaları hansı ölkələrdə var? Suriyanın özündə, daxildə. Daxildə o ki, e, ərazilər olan nəzarət altındadır. Onlar orada hazırlaşırlar. Onlar orada hazırlaşırlar. Amma əslində Onlar gedənlər özləri orada bir mənada onlar orada özləri problem edirlər onlar üçün, yük edirlər. Çünki ora gedəndə bunun üçün ayrıca yer lazımdır. Bunun yeyib içməyini təmin etmək lazımdır. Özə çoxsu gedənlər hərbdə olmayan adamlardır. Yəni cavan uşaqlardır. Məsələn, e, silahla necə rəftar eləməyi bilmirlər. Xüsusən o ki, qaldı döyüşdə özü necə aparmaq. Təbii ki, bunlar təlim, vaxt ayırırlar. Bunlar əslində belə baxanda orada problem yaradırlar problemə səbəb olurlar. Çünki orada heç vaxt əhali azlıq edilmir, döyüşçülər azlıq olmur. Bu olan daxili işləridir və öz əhalisi kifayət qədər var ki, o hökumət qüvvələrini orada döyüşsünlər. Əslində belə baxanda gedənlər öyrədə özləri orada yük olurlar əslində. Sizin sözünüz Suriyada döyüşənlərə, ümumiyyətlə yəni digər ölkədə, bəlkə İraqda da var, Əfqanistanda da var, Pakistanda da var Azərbaycanlılar. Çünki medianın məlumatına görə hətta Pakistanda Azərbaycanlılar döyüşür. Onlara sözünüz? Onlara sözüm budur ki, dinimiz nəsihətdir. Ən birinci o fikirlər düzgün deyil. Onlar düşdüyü o fikirlər. Onlar nə onlara ki deyiblər, nəsə olacaq. O olmayacaq. Bu üslub düzgün deyil və bu mən nəsə nağıl və ya əfsanə danışmıram Bundan qabaqkiləri baxsınlar. Bax, baxsınlar Çiçenistana, baxsınlar İraka, baxsınlar Afqanistana, baxsınlar Libiyaya və həmçinin Suriyada da həmin olacaq. Əgər bu, bu ölkələrdə heç nəliyi bilmirlər, bilməyiblərsə, Suriyada da alınmayacaq. Ona görə o nə vəd veriblər onlara, onların hamısı boş çıxışlardır və bu din deyil, bu üslub deyil, bu çıxış yolu deyil məsələdən. Onlar qayıtsınlar öz ailələrinə, öz ailələrindən məşğul olsunlar öz ailələrinə baxsınlar, valideynlərlə yaşasınlar, yaxşı bağlasınlar, yaxşı baxsınlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına bir şəxs gəldi, dedi ki, mən cihada getmək istəyirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, valideynin var? Dedi, bəli. Dedi, get onlarla cihad elə. Yəni, get onlara bax günə. Yəni, valideynə baxmaq özü cihaddır. Amma valideynləri allatmaq, gedmək, güya ki, şəhid olacağım. Şəhid olmaq da asan bir iş deyil, bu ağır məsələdir, bu niyyətə bağlıdır. Niyyət hər dəqiqə dəyişə bilər insanda. Və ən azından orada ölən valideynin üzünə ağ öldü. Çünki Allah şəhidə insanların haqlarını bağışlamır. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Buyurun. Bugünkü qonağım Əbu Bəkir Dini İcmasının imam cəmaatı Qamət Süleymanov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn verilişlərə dək.